Размислувајќи во контекстот на нашата тема овој месец за Христовата природа, и еве стигнахме и до последната сабота од месецов, некако оваа година престана да биде нова, <laughs> како да заплави по својот вообичаен тек, како и сите предходни. Размислав за тоа како денеска на вистина по ова прашање постои една голема забуна, дори и кај најучените книжевници на адвентизмот, теолозите со четири факултета, со докторати, со не знам што и така натаму. Од една страна тие сакаат да имаат некоја католичка представа за Исус. Како Исус да не бил маш, Како Исус да немал полови особини, како да немал телесни нагони, како да немал сето она што човечката природа нормално го има. Како да не можел да биде привлечен од некоја жена или од некоја девојка. Значи, од една страна сакаат да имаат некоја католичка представа за Исус, а од друга страна од друга страна го отфрлаат католичкото свакење за таа за човечката природа што ја имаат во себе. католиците се барем поддоследни. Тие имаат едно невкусно толкување и на половоста, и на телесните нагони и желби. Луѓето се оптеретени со мислата дека тие се последица на гревот. Значи, во човечкото тело се појавиле страсти после падот во грев. Тека тие сами по себе се едно нужно зло, кое што служи за заради размножување и продолжување на човечката раса. Е сега, адвентистите не сакат да го прифатат ова католичкост, гледеште за бракот, за човечката природа што сега ја имаме, Но од друга страна сакаат да имаат некој католички Исус, кој што е без сето ова. Ама тие две работи не идат заедно. Со други, со други зборови, не може да се плива во вавилонските води без да се удавите во нив. Ако сакате католички Исус, тогаш треба да имате и католичко свакање за човековата природа, каква што вие ја имате денес. Но ако Исус не е таков, како што го разбирате, тогаш нема оправдание за вашите страсти, за вашите гревови, за вашите беззаконие. А токму тоа сакате да го оправдате со новата теологија. Со протестантската теологија, со калвинизмот, што го проповедаат од адвентистичките катедри и во адвентистички книги и списанија. Ајде се позанимаваме малку со самата човечка природа, да видиме што е тоа што Исус го зел на себе, што го нарекуваме грешна или падната човечка природа. За Божик цитирав и еден православен извор кој што вели дека Исус зел, ја зел на себе нашата падната природа. Ја цитиравме библиската поука од минатото тромесечие, која што го тврдеше истото, Па да видиме што е тоа и што представува сега човечката природа, што е тоа што е во неја грешно, паднато, за да имаме исправно свакина работи, да знаеме што, што бил Исус. Што бил Исус? Кога дошол на оваа земја. Кога го зел нашето тело, нашата природа. Па на самиот почеток, пред да прочитаме некои цитати од Елена Вајд, кои што се интересни за расветлување на ова прашање, да прочитаме некои стихови, па ќе ве замолам за ваша помош. Кој би сакал да го прочита текстот во Ефесијаните 2 глава 3 стих. Ефесијаните 2, 3. Некој друг нека најде Јеремија 16.12 или Еремија на македонски. Еремија 16.12 Значи, Ефесијаните 2.3, Еремија 16.12 Потоа Ефесијаните 4.22. Гијадовте овие стихови. И потоа ќе прочитаме уште, уште три, но отпосле. Значи, прво Ефесијаните 2.3. Кој го има тоа најдено? Данило? Меѓу кои ние сите некога живееме според фенетите животи, извршувајќи ги похотите на делото и на помислите, и на да бевме како и другите чеда на гневот. Благодарам. Што забележавте тук? Значи, апостол Павле зборува за телесни желби и похоти, според кои што живеат чедата на гневот, значи грешниците, и на што се насочени сите нивни помисли. Е сега, е 16.12. Кире? на Да, значи овде се споменува зло или лошо срце. Неки преводи велат зло срце. Значи, човек што има такво срце, тој не го следи Господ. Не може да го следи Господ. И тука се подсетуваме на оние Павлови зборови. Телесниот или душевниот човек, тој не може да и да сака, не може да ја твори волјата Божија, да го разбере она што доаѓа од Духот Божи и така натаму. Ефесијаните 4.22, Кире? Вашето поредно службение ќе се раскага во измамливи пречести. Стариот човек, два елементи од овој текст, и измамливи желби. Значи, зло срце, лошо срце, стар човек, похоти, телесни желби, измамливо срце. Овде очигледно се споменуваат особени на грешен човек. Дали Исус имал похоти? Не. Дали Исус имал зло или лошо срце? Не. Дали Исус имал некој стар човек? <laughs> Не. Немало такво нешто. Затоа е представен со бесквасен леп. Има една посебна теорија зашто бесквасниот леп е земен за символ. Да не навлегувам сега во тоа. Е, тоа е едно убаво објаснување. И постои една убава споредба помеѓу квасниот и безквасниот леп. Имаме од интернет еден цел еден напис на тоа, на таа тема, по тоа прашање, друг пат може да го споделам со вас. Значи, сите ние сме имали некој стар човек. Сме имали некое грешно наследство. Нешто што не врзува. Дори најголемиот светец на земјава имал некоја грешна минета. Нешто што Исус никош го немал. Ајде да прочитаме сега Исаија 5.17. Да. А потоа 2 Коринтијаните 7.1. Данило, што имаш ти? Јосиф, че си пасат како да на пасишта и дужниците се хранат со поставените плодни пасишта на богатите. Кој стих е тоа? Значи има нека грешка тука. А четврта глава, пети стих. И ќе направи Господ на секое место на на свилом и на собранијата облак и дивни дене а лесот на Господ пламнат оган моте зашто славата покрива се. И тоа не е, значи овде е наведена погрешна, погрешни стихови се наведени. Добро, 2 Коринјаните 7.1. Што ни се кажува тука? Да. И така возлюбени, да се очистиме од секоја духовна и телесна нечистота, довршувајќи својата светост со страх пред Бога. Што замислувате, благодарам, што замислувате под овој поим телесна нечистотија, духовна нечистотија? Тука може да спаѓа некоја хигиена, да речеме. Мегутоа, пред се, дали се мисли на тоа? забележавте дека Библијата зборува за некои работи, во Римјаните 7 глава читавме исто така, апостол Павле зборува за грешни страсти, гревовни страсти, зборува за законот во моите органи, во моето тело, кој што е наречен закон на гревот, наспроти законот на мојот ум, кој што сака да се насладува со Божијето Слово, со Божите вистини. Што од сето ова сега представува природен дел или составен дел на човечката природа? Што е тоа што Исус го зел на себе, кога велиме ја зел нашата грешна природа? Има многу луѓе кои што сега тоа го зборуваат без да разбираат што тоа значи. Го зборуваат што некој друго кажал тоа. Некој авторитет. Пример, библиската полука <laughs> или Елена Вајд го кажала тоа, или не знам. Значи, се кажува тоа, ама што, не разбира се што е тоа. Го повторуваат, ама сепак покажуваат дека имаат некој друго католичко свакење за Исус. Ајде да видиме некои особини на човечката природа, некои елементи на човечката природа, како се дефинирани во списите на Елена Вајт. Се разбира за оваа тема, можеме да ја користиме и само Библијата, меѓутоа јас ветив дека ќе споделам некои цитати од Елена Вајт, бидејќи зборувавме мејатата сабота за евреите втора глава, за Христовата сли... подполна сличност со браќата. И еден цитат од сведоштва 8 книга, 63 страница, ни го кажува следното. Небо доверените способности на умот треба да се третираат како виша сила која што треба да владее во царството на телото. Значи, што е тука виша сила? Способностите на умот се наречени виша сила која што треба да владее во царството на телото со што треба да владе, кои се подданиците на, на овој крал, на оваа власт. Природните апетити и страсти треба да бидат доведени под контрола на совеста, се вели. И на духовните сили. Тоа беше цитатот од Сведоштата црквата, 8 книга, 63 страница. Овде гледаме дека Елена веќе ја дели човековата природа на виша и нижа природа. Ајде го да видиме тоа појасно во некои други цитати. Мојот живот денес, 318 страница. Волјата не е исто што и вкус или склоност, но таа представува избор решавачката сила, кралската мок, која што постои и делува во синовите човечки, да послушаат што е добро или да не послушаат, односно да го изберат злото. Што, значи, освен способностите на умот и совеста, споменати во првиот цитат, Овдека во мојот живот денес 318 страница, кон оние што имаат кралска моќ, Елена Вајт ја додава силата на волјата. Според тоа волјата, умот и совеста ги сочинуваат оние елементи на човековата природа, кои се наречени виша природа. Што представува нижа природа? До сега, природните апетити и страсти се наречени нижа природа. Дали тие сами по себе се грешни? Не. Е, тука се бунат теолозите, дури и современите адвентистички теолози. Тие сакаат некој католички Исус, во кој што не постојат природни желби и страсти, а кај нив да си постојат. Е, барем католиците се доследни. Они си имаат таков Исус, ама си имаат и манастири, си имаат и исповедалници, имаат луѓе кои што од кои што бараат застапништво, луѓе што таква природа како и нив, како можете да очекувате таков Исус да ве спаси? Еве во една друга книга. Елена Вајд кажува Воспитување на децата, 392 страница. Мокта на апетитот и силата на навиката не треба да се дозволи да преовлада над диктатот на разумот. Што е тука виша, што е тука нижа сила. Виша или нижа природа. Повторно се споменува апетитот, но и навиката. Зошто? Еднаш Бразборче објасни што значи како се формира навиката. Затоа се учи и по анатомија, за тие нервни патишта, секаде да може тоа да го прочитате, достапно е денес и на интернет. Како се формира навиката? Се формираат посебни нервни патишта внатре во нашето тело. Значи се формира како баш буквално како кога се оди по некоја нива или поле, полесно да отидете таму каде што некој поминал пред вас, кај што веќе се препознава каква таква врвица, некоја, нешто што личи на пат, отколку да газите по, да, пример, обработена земја или пченка и така натаму. Така се однесува и нашето тело. Значи, нашите нервни импулси сакаат да патуваат по оние патишта кои што се веќе формирани, односно воспоставени некои врски, бејќи така му е полесно. Отколку да формира нови. Со други зборови, полесно е да го правиме она што сме навикнати, отколку да ја промениме навиката и да правиме нешто спротивно на нашата склоност. Меѓутоа, и Елена Вајт, и монашката литература тврди дека во тоа се согласуваат и едната и другите, дека во процесот на посветување човекот може да дојде до таков степен, каде што неговите природни импулси ќе бидат во согласно со Божијата волја. Значи, не треба да се мачите или нешто да победувате и да се борите против нешто, тоа веќе ќе биде минато во вашиот живот и сега вашите природни импулси ќе бидат нешто што што е во, само по себе во согласност со Божјата волја. Првата му, Адвентистички дом, 127 страница. Нижите страсти, или ниските страсти, кои што имаат свое седиште во телото и делуваат преку него. Преку што? Преку телото. Ниските страсти имаат седиште во телото и делуваат преку него. Дали ниските страсти се само по себе нешто грешно? Прашате некој човек, теолог, например, што мислите, дали Исус имал ниски страсти? Веднаш ќе речат, о, тоа е богохулство, страшно нешто ќе реагираат, значи, повеќето верници и во вашата црква може да реагираат со нека католичка представа за Исус. Меѓутоа, ниските страсти се наречени ниски, не затоа што се грешни, туку затоа што треба да бидат под власта на разумот. Висока, владеачка и ниска класа. Че значи, не е грешно да имате ниски страсти, како што рече Дракче, Бог ги создал, току тие треба да бидат починети на разумот. Да ја завземат својата од Бога предвидена положба. Да бидат подчинети на вишата природа. На разумот, на волјата, на совеста. Што случува кај грешниот човек, тој што има зло срце? стариот човек, телесниот човек, тој е наречен телесен, затоа што телесните страсти се нешто што владее над разумот, затоа имаат и телесни мисли, телесно срце, тел... затоа се употребени тие зборови. Значи, страстите сами по себе не се грешни, Бог ги создал. Исто така, Бог ги создал со една многу убава намера. Бог на вистина ги создал за да уживаме. Меѓутоа, уживаме без вина и без греф, ако и без проблеми, че значи последиците на гревот, несреки, зла, самоубиства или не знам што, фрлање од десети спрат, дроги, депресии, сето тоа е последица на греф. Уживаме во сето тоа и на вистина ќе уживаме ако ако ги управуваме тие страсти според Божијата волја. Ако дозволиме тие да не управуваат нас, тоа сме како бесни кучки. <laughs> Или како локомотива каде што не постои никој внатре да вози, значи или овој бродов што беше сега денови. <laughs> Капетанот вика беги првите го напуштил. <laughs> Не би сакале да се возиме на таков врат, не? Интересно. Ајде да прочитаме уште два цитата, поточно три, меѓутоа последните два се кратки. Прво, книгата наречена Како ја преведавме ние оваа книга? воздржување, умереност е преведено. Христијанска умереност. Да, да. Ја, имавме и на македонски оваа книга, не знам дали остана некој купија. Да, да. 12-та страница. Нашите природни склоности и желби, повторно го потребува изразот апетити во изворниот текст, нашите природни склоности и желби, велена на Вајд, се од Бога назначени. Значи, Господ сакал да имаме апетити и желби. И кога биле дадени на човекот, тие биле чисти и свети. Значи, човечките желби, природни склоности и желби, биле чисти и свети. Било Божја намера разумот да владае над желбите, за да тие ни служат за наша среќа и задоволство. И тогаш кога тие, значи желбите, се управувани и контролирани, представуваат светиња Господова. Така завршува цитатот. Дали човекот, кога бил создаден од Бога, природно имал телесни желби, апетити и страсти. Да. Но какви биле тие кога бил создаден? Биле свети. Биле чисти, биле под кон... совршена контрола на разумот. Значи, на Адам не му требала сила на светиот дух, благодат, сето оно што ние сега го, го имаме потреба од тоа нешто, за да владее со своите страсти, со, својат, со своите желби, со, своје, со, со, со своите апетити и така натаму. Значи, доволна била силата на волјата, човечката сила само, доволна била силата, силата на, на умот и не постои никаква борба, не постои никаква, никаков проблем. Не постои никакво искушение од внатре. Зошто? Доволна била силата на волјата и силата на умот да ги контролира. Што случува со падот во греф? Со падот во греф настанува револуција во човечкото тело. И ниската класа ја превзема власта и владее. владае со умот, затоа грешникот има телесен ум, грешникот станува роб на своите страсти, и за да се ослободи од таа положба, од тоа робство, не е доволна човечка сила, не е доволна силата на човечката волја, колку год да разбира со разумот дека треба. Некои луѓе можат да се откажат од пушење, например, иако биле долгогодишни пушачи, само со силата на волјата што тоа покажува дека тоа не име најголемата страст. Мегуто има нешто друго во нивниот живот, од кое што не може да се ослободат со човечка сила. Грешникот не може од сите своји греови да се ослободи со, со човечка сила. Него му треба силата на Светиот Дух, Божјата благодат. Патриарси и правот, 45 страница, предпоследниот цитат за денес. Кога човекот бил создаден, неговите склоности биле чисти, неговите апетити и страсти биле под контрола на разумот. Како бил Адам пред гревот, пред падот во грев? Имал Адам страсти пред падот во грев? Имал, но тие биле чисти, зашто биле под контрола на разумот. И има една убава компилација на списите на Елена Вајд, едно мало брошурче што го видов во книжарницата во Хартланд коледжот, конфронтација, 12-та страница, која што вели вака, првата морална лекција дадена на Адам била таа на само откажувањето, откажување од, од самиот себе уздите на самоконтрола биле ставени во негови раце. Таа била таа. Значи, само со човечка сила тој можел да владае на сите своји страсти, желби, апетити и така натаму. Неговото умствено расудување, разумот и совеста преовладувале или биле на власт, буквално се кажа тука. Значи, заклучок, дури и безгрешните, совршени, свети битија, човечки битија, кога Адам бил создаден, биле битија, значи, Адам и Ева во случајов, тие биле единствените на земјава, пред падот во греф, кои што имале и апетити, и желби, и страсти. Меѓутоа, сите тие биле во на своето вистинско место, на починета положба. Затоа се наречени нижа природа. И разумот, волјата и совеста имале управа или власт на ците нив. Тука завршуваме за вечерва. Ако даде Господ живот и здрави, продолжуваме следната сабота. Сега, само после овие цитати што ги прочитавме за човековата природа, каква е сега нашата представа за тоа каков бил Исус? Дали имаме некоја представа за некој Исус во кого немало страсти, немало желби? Прашње за размислување. Каква била Христовата човечност, неговата човечка природа? Дали тој бил нешто поинакво од нас? Во што бил поинакво? Во гревот. Во се сличен на нас. Освен во гревот. Зато се вели во се сличен на бракета, бидеќи и бракета се тие, кои, значи новородените христијани, значи за повеќе информации на оваа тема, проповета Христовите браќа од минатата сабота. Може одново да се слушне или да се погледа. Или Евреите втора глава. Зашто и Христовите браќа се тие кои што се наново родени, родени од Духот, луѓе кои што силата на Светиот Дух и благодата го имаат победено гревот во нивниот живот и владеат со страстите. Новородениот човек не е човек во кого не треба да има апетити, желби и страсти. Току тие да бидат под совршена контрола на просветлениот од Духот Свети. Ум или разум или совест. Апостол Павле го употребува зборот совест многу. И апостол Петар исто така, добра совест. Поимот добра совест се споменува во Новиот Завет на многу места, како за ознака на таа нова природа, на таа Христова праведност, која што ја прима секој новороден христијанин.